iman la yanfaku anhuma haviachani viwili hivi ay baina mahabbati annabii sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatu ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhim kati ya mapenzi ya mtume na kati ya mapenzi ya kuwapenda masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala anapoyaelezea muislamu mapenzi ya mtume alayhi salatu wasalam anapoielezea muislamu sira maisha kwa ujumla ya mtume alayhi salatu wasalam maisha haya ataona wazi kabisa ya kwamba hawezi akaacha kuyazungumza maisha ya maswahaba juu ya mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwani hawa ndio ambao alayhi salatu wasalam alipotunulizwa lamma bu'itha ila nnasi kafa alipopelekwa kwa watu wote kuwafikishia uislamu fakanu awwala nnasi biqabuli da'watih wakawa ndio watu wa mwanzo kabisa kukubali wito wa mtume alayhi salatu wasalam fabadalu an nafisa wakavitoa vitu vyenye thamani wabadhalu amwalahum na wakazitoa mali zao wabadhalu quwatahum na pia walitoa nguvu zao bali sio hivyo ndugu zangu mahabbatuhum lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana min ashaddi almahabbati lah mapenzi yao kwa mtume alayhi salatu wasalam yalikuwa ni mapenzi makubwa mno alayhi salatu wasalam unapomzungumza mtume alayhi salatu wasalam huwezi ukauacha huu upande huwezi ukautupilia upande huu wa masahaba namna ambavyo walivyoitumikia hii dini ya allah jalla jalaluh namna walivyotoa yale ambao waliwatoa bali sio hivyo ibadallah hafidhu kitab hawa ndio ambao waliohifadhi kitabu cha allah jalla jalaluh bali sio hivyo watarakuu autanahum na hawa ndio ambao walioiacha miji yao hubban lirasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa kumpenda mtume alaihi salatu wasalam bali sio hivyo faraqu baina abaihim wa azwajihim wa auladihim walitenganishwa baina ya wake zao baina ya watoto wao baina ya wazazi wao liajili mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kumpenda mtume alaihi salatu wasalam bali sio hivyo ibadallah sharaku fil jihadat wal maarik walishiriki katika jihadi na vita mbalimbali wakutilu na wakauliwa watu hawa bali sio hivyo waarmalu na wake zao walibakia baadhi ya kuwa ni wajane wa aitamu na watoto wao baadhi walibakia kuwa ni mayatima hubban lirasulillah salllahu alehi wasallam kwa kumpenda mtume alaihi salatu wassalam unapomzungumza mtume unapomzungumza muhammad salllahu alehi wasallam hauwezi ukautenganisha upande huu hauwezi ukauacha mbali upande hawa wa hawa watu upande wa watu ambao aslamu wadakhalu fi lislami afwaja watu ambao walioingia katika uislamu kwa makundi na makundi bali waliingia katika uislamu bisuari shatta kwa sura mbalimbali mbali ambazo ziliwafikia katika utamu huu uislamu wakaamua kusilimu hubban rasulillah wa hubban lihadha dini lqawim kwa kumpenda mtume alaihi salatu wassalam na kwa kuipenda hii dini ambayo imesimama kisawasawa Allah tupo katika kipindi ambacho watu wengi utamtilun wayudandinun wakizungumza wakirefusha wakizidisha habari kunako mtume alayhi salatu wasalam yakienezwa mambo mbalimbali aliyoyafanya mtume alayhi salatu wasalam wakieneza ausafu wakieleza mbali mbali katika sifa zake alayhi salatu wasalam na sisi kama ahli sunnati wal jamaa tunalitazama jambo hili kwa yale ambayo yametufikia katika nusus yale ambayo yametufikia katika adilla dalili mbalimbali zilizokuwa thabita zilizothibiti juu ya kumzungumza mtume sallallahu alaihi wasallam lakini yote haya tukiwa tunayazungumza kudhihirisha ya kwamba nahnu sisi sio kama wanavyotudai sisi sio kama vile wanavyoyaeleza maneno yao kwamba watu hawa ni katika watu ambao hawampendi mtume alayhi salatu wassalam wala yaarifuna qadra wali ni watu ambao hawajui nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa katika huo upande wa kuwekea wazi ya kwamba tunajua mapenzi ya mtume tunajua hukuku nabii tunazijua haki za mtume tunajua kadaru nabii tunajua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndiyo tunazielezea kwa baadhi kwa uchache kuonyesha namna gani sisi tunapoyazungumza mapenzi au tunapomzungumza muhammad namna gani alivyojaa katika katika vifua vyetu namna gani tunavyomtambua Muhammad alayhi salatu wasalam yale mtakayokuja kutusemea tusemeeni yaliyokuwa ya kweli wala msituzulie wala msitupachike sifa ambazo sisi tuko mbali nao kama ilivyokuwa damu ya yusuf alayhi salam kwa mnyama waliyemsingizia ibadallah katika siku hii ya leo tutatazama kwa ufupi sana tanafusu sahabati limahabbatihim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mashindano ya masahaba mashindano ya masahaba kwenye kumpenda kwao mtume sallallahu alaihi wasallam tanafusuhum namna walivyokuwa wakishindana kudhihirisha mapenzi yao kuonyesha ambavyo vifua vyao vimejaa mapenzi makubwa ya mtume alaihi salatu wassalam wa hadha awalukum amiru lmuminina thani عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو هو اميري وكوانز عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كي كيونغوسي وبيري بعد يكف متوم عليه الصلاة والسلام فهذا عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبي متوم عليه الصلاة والسلام لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ويا محمد wapendeza sana kwangu mimi kuliko kitu chochote isipokuwa kwenye nafsi yangu mimi vitu vyote nakutazama wewe muhammad ninakupenda wewe muhammadi kwanza kuliko kitu chochote isipokuwa ninapoitazama nafsi yangu nafsi yangu inapendeza zaidi kisha ndio unachukua nafasi ya pili wewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqala an-nabiy lah mtume akamwambia la ya ibn al-khattab habari haiko hivyo la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi hatokuwa na imani mmoja wenu hatokuwa na imani iliyokamilika mmoja wenu mpaka mimi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nipendeze zaidi kuliko hata nafsi yake falamma samia dhalika umaru umar iliposikia maneno haya qala akasema alana uhibbuk hivi sasa anta anta ahabu ilayya min nafsi wewe sasa hivi wapendeza mno kuliko nafsi yangu فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا ابن الخطاب hivi sasa ni kweli mapenzi yako yametimia namna ya kunipenda mimi mtume sallallahu alaihi wasallam hadha umar bn lkhatab huyo umar bn lkhatab sifatuhu wa manaqibuh sifa zake na habari zake zimeenea katika vitabu vya kihistoria huyu ndiye ambaye anapopita katika fajan anapopita katika barabara na sheitani kama anakuja kwenye hiyo barabara anaipita barabara ya pili anaonyesha ya kwamba yeye hivi sasa mapenzi yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yamezidi mpaka nafsi yake nafsi iliyokuwa baina tambaihi nafsi ambayo leo hii tunairidhisha na kuipendezesha kuliko muhammadin sallallahu alaihi wasallam umar anasema la anta ahabu ilayya min nafsi wewe sasa hivi muhammadi unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko nafsi yangu iliyopo katika baina jambai hadha wa hadha alfaruq ثانيه في الفضل بالارتياب الصادق الناطق بالصواب أعني به سهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر هو ثانيه في الفضل بالارتياب ndiyo masahaba wa pili katika fadhila ndiyo amiri wa pili kwa fadhila naye ndiye aliyekuwa shujaa naye ndiye ambaye nafiku bisawabi anayetamka maneno yanayowafikiwa na wahi wa allah subhanahu wa taala anasema ya kwamba la anta ashadda la anta ahabu ilaya min nafsi hivi sasa we muhammadi unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko nafsi yangu kuliko nafsi yangu ambayo ndiyo inayoniendesha mambo mbalimbali kwenye kheri na kwenye yale ambayo yanayokuridhisha allah subhanahu wa taala yanayomridhisha jalla jalalu la anta ahabu ilaya min nafsi hadha abu sufyan radiallahu tabaraka wataala kabla islami huyu hapo wa abu sufyan kabla ya kusilimu kwake alipokuwakuta masahaba tabadaru ila nabii sallallahu alaihi wasallam wamekuja kwa wingi wamekaa na mtume alaihi salatu wasalam fanadharahum akawatazama namna gani wanavyomfanyia mtume wao sallallahu alaihi wasallam walikuwa mtume akitia udhu yale maji masahaba wanayakimbilia maji ambayo mtume atafulia kitakirema chake au atafulia nguo yake yale maji wanayakimbilia masahaba ridwanullahi taala alaihim na hawa ndio ambao waliokuwa wakikaa pembezoni mwake wametulizana kana kana kwamba kwenye vichwa vyao kuna kunguru au kwenye vichwa vyao kuna ndege wanaofia asiruke abu sufyan radiallahu tabaraka wa taala anhu kabla ya kuslimu alikwenda kwa watu wake alipoiona ile majlisi ya mtume na masahaba alipowatazama masahaba namna wanavyokaa na mtume wao namna wanavyomheshimu namna wanavyombajili na kuadhimisha na kumtukuza sallallahu alaihi wasallam bighairi ifrat basi na kuchupa mipaka namna wanavyojikurubisha namna wanavyomsaidia kwenye mambo mbalimbali alipoondoka abu sufiani kwenye kile majlisi kwenye kile kikao akiwatazama masahaba alikwenda kuwaambia washirikina alikwenda kuwaambia makuraishi akasema wallahi ma raaitu fi nnasi ahada sijapata kumuona mtu yoyote kwa watu yuhibbu wa anayempenda muhammadan anayempenda muhammad kama ashabi rasulillah bimuhammadin muhammada kama vile masahaba wa mtume wanavyompenda muhammadin salllahu alaihi wasallam sijawahi kuona mimi nimemtembelea kaisar nimemtembelea mfalme kaisar nimekwenda katika kasri yake nimekwenda katika umilki wake nimekwenda katika usimamizi wake wote ulinzi wake wote nimewaangalia mabitanato nimewaangalia wafuasi wake nimewaangalia watu waliokuwa pembezoni mwake nimeangalia watu watu wanambebea viatu vyake lakini sijawahi kuona watu wanaompenda mtume wao kama vile mahaba ya hawa masahaba kwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimekwenda kwa kisra nimekwenda kwa mfalme wa roma huko naye nimemtazama nafasi aliyo nayo cheo alichokuwa nacho majumba aliyokuwa nayo mafahari ya vitu vyenye thamani alivyokuwa navyo na wale watu waliomzunguruka lakini pamoja na ukubwa wake pamoja na utukufu wake yake pamoja na ucheo chake alichonacho kwenye ardhi sijapatapo kuona mithili hawa masahaba wanavyomsimamia na kumtetea na kuwa pamoja na muhammadin salllahu alaihi waalihi wasallam haya ni ishara hii ni ishara ya namna ambavyo masahaba walivyokuwa wakimheshimu mtume wao salllahu alaihi wasallam tibiqan liqauli llahi tabaraka wataala kwa kuyafuata maagizo ya allah subhanahu wataala mwanamke wa bani amir dinar mwanamke katika kabila la bani dinar mwanamke huyu katika vita vya uhudi mata abuha wa mata akhuha wa mata zawjuha mwanamke huyu alifiliwa na baba yake mzazi vita vya uhudi baba yake mzazi katika vita aliuliwa alifiliwa na ndugu yake wa damu baba mmoja mama mmoja pia alisiriwa na mme wake katika vita vya uhudi hadhihi musiba musibatun kabira wa jasira ni msiba mzito sana kwenye maisha yetu ya leo hii baba yako ambaye wewe ndio mzazi wako kama ni mkeo au mme wako au ndugu yako wa damu wanakufa wote kwa pamoja huu ni msiba mzito kwelikweli mwanamke huyu falamma nauhum laha walipomtangazia habari ya vifo vya ndugu zake hawa watatu cha kwanza kabisa alipofikishiwa hiyo habari mwanamke huyo aliwauliza madha fuila birasulillah salllahu alaihi wasallam jambo gani kafanyiwa mtume alaihi salatu wassalam swali la kwanza tu hilo jambo gani kafanyiwa mtume salllahu alaihi waalihi wasallam qalu lahu qalu lahu wakamwambia khairan yeye yuko kheri bihamdillahi وحمد الله سبحانه وتعالى يبكن خيرنا سلامة فقالت يا كسيمة أرونيه نندني مكان نشكندني مكان يونيش محمد نمتزامي فلما أشير إليها فلما أشيرت إليه أريب أشيري وكان يولي بين محمد صلى الله عليه وسلم قالت لمن أنت كسيما يا رسول الله ewe mtumi wa allah kullu musibatin badaka jalal kila msiba baada yako muhammadi ni mwepesi na ni mdogo yani kukuona wewe muhammadi alayhi salatu wassalam ukiwa hai unauendeleza uislamu unaendeleza kuwasimamia na kuelekeza sheria ya allah jalla jalalu jambo hili ni kubwa sana kuliko kufiliwa na baba yangu kuliko kufiliwa na mume wangu kuliko kufiliwa na ndugu yangu kullu musibatin ba'daka jalal kila msiba baada yako Muhammad ni mdogo na ni mwepesi hauwezi kumtikisa mtu yoyote lau lingelikuwa lako limetokea msiba huu ungelikuwa kwako basi na ungekuwa musibatun jasima ungelikuwa ni msiba mkubwa lakini hawa walioondoka hawa walioniacha hawa hawawezi kulinganishwa na mahabbati na mapenzi yangu mimi kukupenda wewe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam undhuru yaraakumullah tazameni enyi waja wa allah subhanahu wa taala mwanamke ambaye tunafahamu ya kwamba wanawake ni katika watu ambao ni wepesi sana katika mambo ya msiba ni walaini mno katika mambo ya msiba lakini mwanamke huyu alikuwa ni shujaa alikuwa ni jasiri hakuona thamani ya mume wake hakuona thamani ya baba yake hakuona thamani ya ndugu yake mbele ya muhammadin salllahu alaihi waalihi wasalama wallahu تبارك وتعالى أعلم الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه عباد الله أما بعد أما باركم حمد الله سبحانه وتعالى تكيوكنا تزامى sura ya maisha ya masahaba katika hutuba hii ya kwanza mmeona namna ambavyo nafasi ya masahaba kwenye kumpenda mtume alaihi salatu wassalam mapenzi yao kwa mtume yalikuwa ni makubwa kuliko hata msiba unaompata mapenzi yao ni makubwa kuliko baba zao kuliko ndugu zao kuliko waume au wake zao bali sio hivyo ibadallah namna walivyokuwa kimheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam kikao wanachokaa wakikaa na mtume alaihi salatu wasalam kilikuwa ni kikao kimejaa ihtiram kimejaa mahaba mapenzi ya kumpenda wakiamini ya kwamba huyu ndiye mwalimu ndiye anayetuongoza katika njia kuelekea katika janna sisi hatuna mamlaka ya kuzua kwenye akili yetu hatuna mamlaka ya kuanza kutunga tunachokijua sisi katika dhauqiyat katika ladha ladha za kiibada bali tunaye mwalimu ambaye anateremshwa wahi utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatuna sisi nafasi nyingine zaidi ya kumheshimu huyu na zaidi ya kumpenda huyu na zaidi ya kufuata atharu mienendo yake ambayo atakayoelekeza ibada Allah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu huyu ni mtu wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemuoa Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma Ali ibn Abi Talib saila yawman aliulizwa siku moja Ali ibn Abi Talib kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam namna gani mapenzi yenu yalikuwa kwa mtume alayhi salatu wasalam hii kama sahaba mliishi naye miaka hiyo na mkakaa naye mkashirikiana naye mlikuwa naye katika majumba mlishiriki naye katika vita mbalimbali kaifa kana hubukum rasulillah hebu tueleze sisi watu ambao tujamshuhudia mtume tueleze yalikuwaje mapenzi yenu kwa huyo mtume alayhi salatu wasalam qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib radiyallahu tabaraka wa taala anhu akasema kana ahabba ilaina alikuwa huyo muhammad anapendeza kwetu sisi min amwalina kuliko mali zetu wa auladina kuliko watoto zetu wa abaina na kuliko wazazi wetu wa ummahatina na wakina mama, na mama zetu wa min almai lbaridi ala dhamai na kuliko hata maji ya baridi kwa mwenye kiu kuliko yale maji ya baridi kwa mtu mwenye kiu na mtu anavyopenda yale maji ya baridi basi ule mapenzi yake yalikuwa ya kwanza kabisa yalikuwa ni makubwa kwa mtume kuliko kukata kiu chake sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaa anasema hayo mali kwao kilikuwa si chochote mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye aujuhul khairia katika njia za kheri ambazo mtume kazielekeza mali kwao ilikuwa si chochote kutoa mali zao kuipelekea dini wao walikuwa hawaoni lolote mali mtu kufikia kuitoa mali yake yote kama abubakar siddiq radhiallahu anhu mali yake kuitoa yote mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza abu bakari hizi mali unazozitoa zote nini umekiacha nyumbani qala taraktu Allah wa rasulah mnamwacha allah na mtume wake huko basi mali hizi zenye kupita na, ku, na, ku, na kuisha abdurahman bni aufi radiallahu tabaraka wataala anhu kana mujahidan wa munfiqan fi sabilillah mtoaji mkubwa katika nchi ya Allah subhanahu wa ta'ala nini habari yake Abdurrahman aliyetoa mashamba yake aliyetoa mali zake aliyetoa vitu vingi kuwapa muhajiri wa maansari walipohamia Madina mali zilikuwa zipendezwi yani ulikuwa ukiwachukua mali ukaichukua mali na ukachukua mpenzi ya Muhammad masahaba walikuwa wanatanguliza mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mali hizo ambazo tasma wa tabide zinazoisha na kumalizika bali ali radiallahu anhu anasema alikuwa mtume salllahu alehi wa sallam anapendeza kwetu sisi min auladina haulai thalathatu akbadina hiya hawa hapa watoto wadogo ambao ni furaha ya nyoyo zetu watoto hawa na udogo wao na ladha walizokuwa nazo na utamu waliokuwa nao na raha waliokuwa nayo watoto mbele ya baba na mama mbele ya masahaba haya mapenzi hayafuidafu hayaingii kabisa kwenye mapenzi yao na mtume sallallahu alaihi wasallam sallam mtoto ambaye watu wanalia usiku na mchana wanapambana kumwomba mola wao waruzuku watoto mtoto ambaye wanamtolea kila aina ya vitu vyenye thamani wenye kumsafirisha mtoto kulimpeleka sehemu za mbali wenye kumnunulia vitu vizuri wenye kuonyesha kila aina ya mapenzi kwa watoto mbele ya masahaba mbele ya masahaba na mtume wao watoto walikuwa hawaingii hata chembe kwenye mapenzi yao na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali anasema Ali ibn Abi Talib wa abaina wa ummahatina na wazazi wetu walikuwa hawafui dafu hawaingii kabisa kwenye kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam hawa wazazi hawa hawa wazazi wetu baba na mama ambao ndio wasimamizi na waelekezi leo hii kwenye maisha yetu ndio ambao tunaamini ya kwamba pepo ya allah subhanahu wa taala ipo katika nyayo salama bali tunafahamu taatullah baada ya kumtii allah subhanahu wa taala allah amesema wabilwalidaini ihsana na kwa wazazi wawili wafanyie wema hawa wazazi hawa mapenzi ya kuwapenda wao mbele ya masahaba yalikuwa hayaingii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa min almai lbaridi ala ldhamai bali ndugu zangu ibadallah niwapeni habari fupi mbili za mwisho katika kumalizia hotuba yangu habari katika mawqiu ishas kwenye sehemu iliyokuwa ya hatari sehemu ambayo imma nasr wa imma shahada imma mpata ushindi na imma ufe wache watoto wako wakiwa ni mayatima umwache mke wako au mke wake zako wakiwa ni wajane mali uliokuwa nao iache waitumie wengine katika kheri mawqiu sehemu ambayo ni hatarishi waliokuwa wakiishi nayo masahaba radhiallahu taala alaihim kuna masahaba wawili katika vita vya uhudi vita vya uhudi sababu yake kubwa ilikuwa ni baada ya Quraysh kupigwa katika vita vya badri kwa hiyo wakaja hali ya kuwa wanatukuja kulipusa kisasi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume hakuwa amejiandaa rasmi kupambana katika vita vya uhudi lakini ilibidi atoke sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakakutana katika mlima wa Uhudi tulkumul jabal mlima ule mnaofahamu ambao sio jabali moja bali ni kutal wa musalsalatul jibal bali ni mamilima mengi katika uwanja huo au katika sehemu hiyo ndiyo mtume alikutana na makuraishi katika uwanja huo wa Uhudi mtume sallallahu alaihi wasallam ibadallah alikuwa na masahaba waangalieni masahaba wawili Abu Talha na Abu Dujana radiyallahu anhuma Abu Talha na Abu Dujana kwenye vita vya Uhudi tukio waliokuwa na matukio waliokuwa wanayafanya ni kuonyesha ya kwamba hawa watu wako radhi wafi kwa ajili ya kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam roho sawa hazikuna thamani kwa mtume alaihi salatu wasalam tusi moja dhara moja kumpata mtume alaihi salatu wasalam kwao ni maumivu makubwa abu talha ibadallah kwenye vita vya uhud alikaa mbele ya mtume salllahu alaihi wasallam mbele yake hapa mishare inayorushwa imma impate yeye kwanza kabla ya muhammadin salllahu alehi wasallam imma naye aitoe au aishambulie au aikwepe lakini hataki mshale wowote umguse mtume alayhi salatu wasalam sehemu yake ya mbele na abu dujana alikuwa nyuma katika mgongo wa mtume alayhi salatu wassalam akimlinda salllahu alehi wasallam na wallahi waliuliwa kwa mishale mingi sana masahaba wawili lakini hawakutoka mbele ya mtume alayhi salatu wassalam mpaka fi gharaqi lakhir mpaka kwenye kuangamia kwa mwisho kabisa mishale iliyokuwa na rushwa kwa ajili ya muhammad ilikuwa inawapata wao kwanza abu dujana na abu talha radhiallahu tabaraka wa taala anhu hivi tumefikia mapenzi hayo sisi tumefikia mapenzi hayo sisi kufa kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuinusuru sunna yake leo wanaosimamia baadhi ya sunna wanaonekana ni wakorofi wanaonekana ni watu wabaya tena hawa ndio magaidi wa mwanzo wavamizi wa misikiti hawa kazi yao kuja kuwakufurisha waislamu wenzao wanaosimamia sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanaoifanya dini kuwa ni nyepesi aliyekuwa nayo mtume sala llahu alih leo hii wanaonekana hawa ndio wabaya watu ambao yuhariduna nnasa ila talabi lilmi wanawahamasisha watu kwenda kujifunza elimu ya kisheria tibikan lihadithi rasulillah wanawahamasisha watu wayafanyie kazi walioyosoma sio kubuni kwa kutumia akili yako wala kubuni kwa kutumia ladha na dhaukiyat na ladha mbalimbali za uziisi la fanya ibada muda wa kuwa akaielekeza mtume salllahu alaihi waalihi wasallam ndugu zangu hawa wawili abu dujana na abu talha walikufa kifo namna hiyo mishale mingi imewaingia kutoka makureishi kutoka makufar lao kwao hilo halikuwa jambo zito sana bali mtume salllahu alehi wasallam basharahum biljanna aliwabashiria kunako janna aliwabashiria kunako kheri wanayokwenda kukutana nayo mbele ya allah subhanahu wataala nimalizie نمعاذي ابن عمري الجموحي نمعاذي ابن عفراء رضي الله عنهما عند البخاري مصعبها وويلي معاذ ابن عمري ابن الجموحي نمعاذي بن عفراء وقت من جنة رواية سيقناس نسمى نمعاذي نمعوض لكن رواية بن البخاري نمعاذي ابن عمري ابن الجموح نمعاذ ابن عفراء هاواني وتتو وويلي ودوغو كبيسة katika vita vya badri walimfuata abdurahman bin auf radiallahu anhuma radiallahu anhu walimfuata watoto wadogo anasema abdurahman bin auf fi lbukhari anasema nikaangalia upande wangu wa kulia naona kitoto kidogo kinanivuta kinanikakamata kwa nguvu naangalia na kushoto kitoto kidogo kinanivuta na kinanitazama navyouliza malakuma mashanukuma mna nini nyinyi watoto wawili kimoja kikasema aina abu jahl nionyeshe katika hao makuraishi makufar yuko wapi abu jahal akikiangalia cha pili nacho kidogo kitoto kidogo ambacho ni muadhi ibn afra unataka nini wewe sema nionyeshe yuko wapi abu jahali akawaambia mashano mbona mnaniambia hii ni swali kwani na jambo gani hapo ni vita vinaendelea mapambano yanaendelea wakamwambia wale watoto sami'na tulisikia sisi annahu yasubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam tunasikia huyu bwana anamtusi na kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallama anasema abdurrahman bin aufi wallahi nilipoyasikia yale maneno kwa hao watoto wadogo wanaumia kuona mtume anatukanwa nilisikia kana kwamba hivi viungo vyangu hivi natamani ningelikuwa kama wao yani viungo vyangu hivi nilivyo navyo natamani ningekuwa kama wao namna walivyojaa mapenzi ya kumpenda mtume na hawataki hata tusi moja arushiwe mtume sallallahu alaihi wasallam abdurahman bin aufi akawasingazinga akaenda akawaonyesha akawambia hadha sahibakum yule pale jamaa yenu mnemtafuta yule pale ndio abu jahal toto wale waliondoka wakapenya wanavyopenya mpaka wakafika kwa Abu Jahali fakatalahuma jamia wote wawili wakamuua Abu Jahali kisha baada ya kumuua wakaondoka zao wakaja wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kadha wa kadha tumemuua Abu Jahali mtume alayhi salatu wasallam akauliza man qatalahu nani kati yenu nyinyi mapacha wawili aliyemuua kila mmoja akasema ana ya rasulullah mimi hapa mtume wa Allah alayhi salatu wasallam mtume alayhi salatu wasallam akamwambia hati saifaikuma leteni mapanga yenu mawili mtume alayhi salatu wasallam akayaangalia mapanga yao yakiwa bado yanachuruzika damu akayatazama vizuri akawaambia nyote mmemuua abu jahal nyote mmemuua abu jahal fafariha walifurahi furaha kubwa sana kosa lao nini au jambo lao kubwa nini liannahu kana yasubbu nabiya sala llahu alih wa huyu alikuwa akimtukana mtume salllahu alaihi wasallam leo natokea watu yastahziuna binnabiyi salllah sallam wanamfanyia mzaha mtume salllahu alehi wasallam wanatembea barabarani wanatikisa mabega wanaruka viuno kanzu zinanyanyuliwa wanaume kwa wanaume wanatupia na juu ukiwauliza nini asema mahabatu rasulillah tampenda mtume salllahu alehi wasallam hakadha mahabatu nabii hivi ndio mapenzi ya mtume yako hivi mwanaume kwa mwanaume kurukiana juu ya mgongo je ni kweli mpenzi ya mtume salllahu alehi wasallam yanakuwa kwa midadi mapenzi ya mtume yanakuwa kwa midadi ya watu kuruka juu na kukohoa ndani ya msikiti bali wengine kusema aminu lmaridh ismun min asmaillah kwamba mgurumo wa mgonjwa anapotoa ule mgurumo kwa ajili ya maumivu hilo ni jina katika majina ya allah subhanahu wa taala mbona mnamsingizia mtume kasema haya maneno na hali ni hadithi maudhua wangapi wamfanyia mzaha mtume sala llah alih wasallam la lahum hawana uharisia wala hauna userious katika sunna za mtume salllahu alehi wasallam bado unaonekana unazifanyia sunna za mtume kila sunna ya mtume kwa wao ni kuifanyia kheri kuifanyia tawil kuifanyia mabadiliko na kuifanyia tasahul bali na kubeza wale ambao wanaosimamia baadhi ya sunna za mtume salllahu alehi wasallam wapi mtume alaihi salatu wassalam wapi masahabu wa mtume walifanya haya kama ni wahabeshi walicheza kwenye msikiti wa mtume sala llah sallam hebu tuelezeni mahabeshi walikuwa wakichezaje katika msikiti wa mtume ili sisi tuweze kuwaiga masahaba kwa tendo lao la kucheza hivi ni kweli wahabeshi riwaya zilizokuja walikuwa wakitikisa mabega walikuwa wakianza juu mpaka chini wanacheza mwili mzima mpaka wanaanguka chini hivi kweli ndo wahabeshi walicheza kwenye msikiti wa mtume uchezaji wa namna hii wa, wa, wa nyimbo kabisa ni wahabeshi gani waliocheza nji za mtume na wahabeshi wetu leo hii wako wapi muhabeshi shatana baina musariki na magharibi masahaba walikuwa wakimuazizi mtume wamesimama katika barabara yake ile ile baada ya kufa mtume walihuisha nyeneno za mtume zote ni yale maisha aliyoishi mtume yale baada ya kufa wao waliyaishi upya na wakawafundisha watu upya yale yale ambayo waliyoyachota kwa mtume wao sallallahu alaihi salam wapi masahaba hao sasa baada ya mtume wao kufa wakawa tuseme wana fursa ya kujitungia wanachokitaka kwenye dini wapi masahaba hao waliruka ruka barabarani wakitembea kutoka hapa mpaka kule wakafunga barabara wakasema hii ni zefe wapi kama kwenye kipindi cha mtume tukiache njoo hichi kipindi ambacho mtume hayupo wakabaki hawa walimu ambao ni wanafunzi masahaba wanafunzi wa mtume ni wapi walifanya haya tunayofanya leo hii hivi ni kweli wao walikuwa hawampendi mtume kuliko sisi sisi na tuna mapenzi makubwa kwa mtume sala llah wasallam sisi na tuna uchungu mno na mtume alaihi salatu wassalam ya laitalaha hatari iliyoje kwa sisi ummati muhammad tumeachiwa quran tumeachiwa sunna ya Ali nan ikiwa tahirun mutahara ikiwa safi haina chochote katika uzushi haina chochote katika vilivyobandikwa kila kitu sutirat kimeandikwa kwenye quran na sunna kwa nini tusibakie na maandishi yale kwa nini tusibakie na maisha walioishi masahaba masahaba ndugu zangu walikuwa ni watu walomwiga mtume kwenye kila kipengele Umar Abdullah bin Umar alikuwa anakwenda mpaka sehemu aliyokojoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye anakwenda pale anakojoa baada ya Mtume kufa. Yani ile sehemu ambayo anajua Abdullah bin Umar kwamba mahala hapa Mtume alijisaidia haja ndogo. Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma alikuwa anakwenda mahala pale anakojoa bali huyo huyo Abdullah bin Umar na Abdullah bin Abbas ule mtu waliokaa kwenye sulhu Hudaybiyah kwenye sulhu ya hudaidia mwaka wa sita ule mtu ule umar bin khatabi kwenye utawala wake mwaka wa, utawala wa pili aliwaona watu wanakwenda kwenye ule mti wakifanya tabaru wakitafuta baraka kwenye ule mti wakisema huu mti ndo walikaa masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam takriban masahaba elfu na zaidi huko walikaa wakapeana mkono wakakubaliana waingie kwenye mji wa makka na mtume alikuwa amemtuma uthman akauweka mkono wake wa pili akasema hii ni baia ni kiapo cha utifu cha uthman bin affan ule mtu aliokaa uliotamkwa kwenye qurani laqad radia llahu ani kwa hakika allah amewaridhia waumini idh yubaiunaka tahta shajara pindi walipokupa kiapo cha utiifu chini ya mti qurani imetamka hivyo suratu alfathi chini ya mti ule mti sasa Umar bin Khattab kwenye utawala wake alipowaona watu wanafunga safari wanakwenda kwenye ule mti kwa ajili ya kutaka baraka wakiupangusa wakikaa pale wakilala Umar ibn al-Khattab alikasirika mkasiriko mkubwa sana akiwaona hawa matabi ya watu wapya wanaokuja hawa ambao hawana lolote kwenye dini hawajui chochote kwenye asili ya dini Omar bin khattab aliamrisha ule mti ukatwe hakuna masala hayo mtabaruk akaukata ule mti akawaambia hapo sio mahali pa kutafuta baraka penye baraka ni misikitini kakaeni misikitini humo mfanye ibada na mumtii mola wenu kwenye ibada ndiko na baraka hakadha kana ashabu rasulillah haya leo hii tuangalie waislamu wa leo waislamu wa leo wanatafuta baraka mpaka kwenye athari ya shekhe wanatafuta baraka mpaka kwenye kaburi la shekhe waislamu wa leo wanatafuta baraka mpaka kwenye koti la shekhe koti la shekhe hilo linaolivaa yeye shekhe wanakwenda wanalinusa wanalipakaa wanalifika wanalifanya chochote nikifanya wanasema tunatafuta baraka kwa sababu huyu shekhe ukoo wake unakwenda mpaka kwa mtume salllahu alehi wasallam malakum kaifa tahkumun vipi koti likawa lina baraka koti lililojaa jesho koti ambalo yawezekana lihajafuliwa muda mrefu wala haujui koti hilo limetoka wapi watafuta baraka kwenye koti unaacha kutafuta baraka kwenye kalamu Allah kwenye maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah hakika maneno kuzungumzia masahaba kwenye kumpenda kwao mtume sallallahu alaihi wasallam ni kalamu ndio ndoshojoni ni maneno yenye kuvutana sisi kama waislamu tubaki kwenye athari za masahaba na mno walivyompenda mtume sallallahu alayhi wasallam allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma allahumma kaffir anna sayyi'atina allahumma kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين